калаймарым. Шула калас шубек сымахма, керхи кашсем валли сыхларым. Керхи кашсем шитсен сана курзан, хер кушинчен пахмахаймарым. Калаймарым калас сымахма, хамынахта савна тузыма. Керзех калас керхи сымахма, хельгунезем валли хывардым. Хельгунезем шитсен сана курзан, Каласымағыма, шуғатырым. Калаймарым каласымағыма, хамынақта савны дұзыма. Хелле калас херю самағыма, шүрхи кәшсем валли зуйларым. Шүрхи кәшсем шитсен сана күрзан, шүрхи шичке дезе шутларым. Калаймарым каласымағыма, шүрхи шичке евір тузыма.